Asteoz herri alde baten ezagutza. Vladimir Putin aski usi horra zaiko aktualitatean pertsonai hau. Nazioarteko gatazka otan, estatu batuen bermanean e lanetan ai izan nahi da. Alde bat haitatuz. Usu, estatu batiek eta erusiak ez tie behar aldi alaguntzen. Siriako konfliktian adibidez edo libiakua. Balimba ez dut ieber interesak edo ez dut ieber ikusteko manea. Hau dugu ikusi ikodagun astetan. Ebenko komunikabideek, ushutan, pertsona, gaizto edo hotz bat bezala orkestendie Vladimir Putin. Benanur da hau zer nahi du. Kunen kumprinitzeko, hasi behar da ereitez ber dut ieber kultura eta urdin ez dut ieber ikusteko manea behistoriagatik, hotzagatik, leku geografikoagatik, badi ehen pentsatzeko manea. Eta horren ezaugarrietaik bat da pragmatismo handia badiera. Errusiako klima ez da bizitzeko aizena, izigarri zabalada, itxi zoztuuk, aize askarrak, sei hilabeteko negu, eta udan, hainbat mustika eta tikek eitarzunak ekarten dutie. Hale, estatu egonkor baten lehen aztarnak erruxian, hurra diem ez sortziunt ahiuntan hoita bi garen urtetik. Garaian estatu pobre bat da eta hainbat inbazio diaseiten dute. Eki aldetik eta mongolak eta mendebaldetik dituaniarrak, poloniarrak eta suedearrak. Eta den lekin izanki, Europa eta Asia arteko subulanetan jontzi dut. Minasaiun tahamahiua eguki beharko da Erusia estatu askar bat bezala gertzeko, tzar batekin Romanov dinastia. Hamazortzigaren mentetik goiti estatia izigarri mankorra da eta goraldi garaia da. Oan usutik dien hainbat animalekon bastimentu jaiki dutie eta garai hortaike horadia Faberge harrautze famatiak edo harri bitxiz egindako harrautze sumait. Tzaren gara ian estatia hedatuko dae alaskala arte, mila sortzen lauan be esku hartzez be ere muhau. Be antago estatu bat uai salduko dina. Bihar harjarikiko dugu hogei garen menteko erruxiaen istoia ekin. Asteoz, herri baten ezagutza. hasteoz herri alde baten ezagutza. Eruxia milaseion eta hamaiutik hiutik estatu bat zela ikusi dugu eta goraldi garaia handi bat bizi izan diela, himetzu garen mentian. Hale, bolsibiken irautza arte eta sobitar bat arzunaen sortzia arte mila behatzunta hogeita bian, ekonomi habosiena labuantzan oniarrituk da eta goxetiak usu batia. Haudela la hasten den konbertsua ezigarri geizki gaiten da. Mila bost, irautza baten entsegia izan zen hunengatik. gatik. Barin bagunen erruxaren imaginario kolektiboan bizi openak edo zurbi lakuak importantzia handia badu. Ujatu ikrotzai aurre egitia, goxeten ukeitia, egun oztako astokeien bazter ustia oinarrizko beharretaz arduratzeko baizik badakie. Hau da erruxiaren mentalitateaen oniarrizko bat, boteretxeaen errespetatzia ikasten bada, ahulen bazter ustia eba ikasten da. helbila heltzeko maneak ez dila importaik. Frantzian dien askatasun, berdintasun eta naitasun ideietaik izigarri hurun. Nahiz eta Frantzian ez dien osoki aplikatuik behar dunen laguntzia beharrezko bezala kontsideratzen da heben. Ez han. Adibide gisa estatu batuetan bezala ez die bate babes sozialik. Hen pragmatismo hoi horra da hen istoiatik hainbeste aldiz mentsak ezagutu behitutie bai eta momentu latzak. Adibide gija zen Petersburg hiu urtez nazien gandik unguatuik izan zen mila behatzen eta berroita batetik mila behatzen eta berroita lauila eta jale etxek izien. Napoleon kampainak aifatzen ahal dutugu ebai eta erdi aroan mongoloen inbazio eta ebasketak. Hanitsek diote, bai rusiarek huna egiten diela, bena gogor eta sinikuak diela. Aski zuzenka erraiten die pentsatzen diena eta hen buiai konfiantza handia badie. Beste manea bat ez erraiteko, ez diegu eber pentsatzeko manea eta horrek ez daiku aizatuko hen kumprenitzeko. Kultur slabua deitzen zaio hori eta Putin horrek indugu kumprenituko. Bena hoi aipatu gabe sobietar bat nahi, behako bat eginen dugu bihardani goiti. hasteoz herri baten ezagutza. Hasteoz herri baten ezagutza. Atzo ikusi badugu imetzu garen mente arteko erruxia aldi hogei garen mentean den sobietar bat arzuna dugu aipatuko. Japonesen kontrako gerla bat galdi ondotik mila behatzen eta bostan eta egoeraz kesu oposizioa hobiltzen da tzarraen jorazteko nahiaekin. Liberalak, irautzaileak, baseritarrak, jente andana, bena mugimentia askar zapatuko du botereak. Mila behatzen eta hamazazpian aldiz, lehen gerla mundialak eragindutin janhai eta ekoizpen mentsak habo, jentik oldartzen dia berize eta tzar Nikola bi jorazten dia. Eta seetarzunetan txartu gabe erran endugu bolchebikek boterea hartuko diela eta erregimen sozialista autoritario bat sortuko diela. Ezki erusatuko garaian izan dien arazuetaz, bena oharte txeki behar da, izigarri latza izan zela hanko herritarentako. Hale, industrializazio azkar bat izan du eta nazioarte mailan, hasi da animaleko pesiaen ukeiten. Adibidez, haik zian lehen satelitea igori espazioan. Mundia ordin bitan zatituik zen, kapitalismoen aldekuak eta horren bu estatu batiak, eta bestetik komunistak edo sobietar bat arzuna nausi gija. Istoia programetan izanki ezgia hortan luzatuko, bena justo harte txikiko dugu populazioa zapaltuik izan dela, gerla handia diasandiela bigarren gerla mundialan sobietar soldaduak beitia habosienak hil, gulak delakoak baziela, bena egosetiak eta hil handitz. Botswech vestegunetan ipatzenguninen erruchier pragmatisme moi elikatu du ego et la runec. Vladimir Putin, Soviete Batarsun Hortan de zela, eta serbide su chez Kritie Taik non la Boris Yeltsin de la coprésident tac politique al Laguna du baten ezagutza. egi alde baten ezagutza. Atzo sobietar bat hartsuna aipatzu badugu, egun putinen hatxaria du aipatuko. balima zen mila beratzueta beroita hamabian Leningraden, klase ertaniko familia batetan, judo eta Zaboa praktikatzen zian arte marzial gija eta zuzenbide ikasketen ondotik txarttzeukodak KGB delakuan. Zbitzu sekretiak dira eta pentsa ez zi Deusuz ikustekotik James Bond bezalako filmekine eh? espuek abo santaia egiten zien industri sekretiak jakitia eta agente berriak formatzia zuen okupazione handienak. 1998 abedatzea nahi alemaniako ekialdian da eta murri hain jortia biziko du. Xobietar bat hartzunean jorketa huliantik bizituik markatu kizan den da. Gorbatxef Jundelaik 1998 hamekan, lesu zebideko jakasle hori batek politikan txarrasten du eta Sain Petersburgeko herriko etxean txarrastez, alkatiaen laguntzaile gisa. Zerbitzu sekretietan sortu ziren saleai esker askizal hegoa junda, eta Moskula junenda mila behar zuntalotan itamasea. Emeki emeki erusiako prezident den Boris Jeltsinek behar esku hartuko du Putin. Azken honek han itxlaguntu baitu zutin korruptzio hausietan. Eta eskertzeko, mila behatzuntan autorita himetzian, Yeltsinek Putin izendatuko du gobernu presidente gija, nahiz eta publiko zabalak ezian ezagutzen, lehen ministro postiaekin konparatzen haldena emanik izan zaio. Izendatuk izan delaik be buzko iritzi positiboa euniko bostekoa baizik ezen, berrogei egun behantago, berroita sortzikoa sortzikoa zelaik. Nula egindian hoi ikusiko dugu, bena jale horitazten jaldugu sobetar bat arzunien ondotik erusiak kambiamen handi abizitzen zutila. Merkatu librian txartzen da, estatia enjabetar zun eta entrepresak merke salduk dia. Horrek, jenten arteko desbernitasun sozialak hanitxese emendatzen dutu. Pauretasun bat sorrazten du, bizitzeko presioak goatzen dutu eta oligarkia bat sortzen. Ikus gai gija, mila behatzen hita eta lauton hita ba, bost hartian hilabete saiaen bataz bestekua hiualdi zatituik izan da. Zerbitzu eta ondaren presioak prefosta goatu dielaik. Ida behatzen talauton hita amaseietik goiti, haskuntza bat ezagutzen badu estatiak, lauton hita amazortziko krizi finanzarioak berize kolpatuko du Putinek hartzen dilaik boterea lautan hoita himetzian, erruxian, nazio ez du habo boteraik. Humiliatu izan dia eta krisiaen ondorioak bizitzen dutie. Eta be funtzionarioen pagatzeko arazoak dutie bai. Boris Yeltsinen garaia transizio eta depresio garaia latza izan zen horrengatik ere, herritar janitzer sobietar bat arzunaen nostalgia edo mentsa sortzen zaie. Indar handiena izatetik paubretasuna eta eraginik ez dian estatu bat eta bilakatu behitia. Nula porotetik hulian zen herri bat etaik egun ezagutzen dugun herri handila arabilakatzi din Putinek bihardan igoitea ipatuko dugun. Asteoz, herri alde baten ezagutza. asteoz herri baten ezagutza. Egun Putinen hatxarri abotelean edo txetxeniar gerla dugu aipatuko. Mira behatzen talautan hita himetzian, atentatu egin izan dia zibilak kunkitzen dutinak. Hiuhen bat hil eta mila zauritu beno habo bat hil. Autoritatentako hoien egiliak txetxenoak dia aldiz hainbat nazioarteko ikusleek dudatzen die bertsone hortaz. Eta diote autoritateek bek zutiela antolatu atentatu hoik. Unen adibide, lautan hoita himetziko setemeaen hogeita bian riazan, auto magari bat izan kibize leku baten kantin, polizia lokalak atzamaiten du berroita hamar kilo leher gailu barnen, eta horrekin dispozitibo bat, behantago piztu behar zina. FSB edo zerbitzu sekretiak sakin hasi du hau lotua bazila antiterroristariketa batekin. Eta Eruxak Parlamentiaak geohoztik agitutakua, inkesta parlamentario bat izan zedin 2000 .000 mozio benu jaabo errefusatu dutu. Eta horgei bizko dokumentiak oh sekretuin ezagi dutu audela dagin jojuntan hogeita hama bost urtzenako. Txetxenoak balin bada ezagutzen dut utzie, aspalinanik ikin dependentziak egiten dian lurralde bat beita, eta hogeen aher leporatzen die ordin. Eran behar da e, eh, mugimentu armatiu bat bazela Txetxenian, mena urte hartako atentatiak beti ukatu dutie. Gelsinek ordin Putin eusten dio ahazu hunen ardura eta asken azken hunek, eskusartze militar bat jabakitzen du erranaldi famatu hunekin eho behardia komitatietan badiae. Errepresio izi askarra izan da. Grozni txetxeniako hibuia bombardatzen die, hamar milaka jente ehoik izan den dia gerla hortan, bena erruxia herritarek strategia hoi susten die. Ez da hatze beharre pragmatismo handiko populazioa dela lehen kroniketan aipatzen gynin bezala. Harrotasun bat berize, emaiten dio estatiai jabazte militar hunekin. Gizon leial eta azkarren irudia jabazten du Putinek erusiako lehenko indarra berize ekarriko ziona. Eta hauek dakigun bezaran nazionalismoa enpisteko gerla bat beno hobeik ezta. Lehen gerla mundiala enadibidea hartzen ahaldugu hemen. Lehen gerla mundiala enadibidea hartzen ahaldugu hemen. Boris Yeltsin berurteko abentian, bedemisionia pausatzen du eta Putin hortaz baliatzen da, bebuia orkesteko bimilako hauteskundetan. Eta hoik aizai abaziko ditu lehen utzulia dehuneko berroita hamabia ekin. Aztelehenetik goiti ikusiko dugu ze haitu egindian dian Vladimir Putinek ekonomia arluan. Asteoz, herri baten ezagutza. Asteoz herri baten ezagutza. Igan hosti nahi patzen guni ne ekin jarrekiko dugun. Putin ez ezaguna bazen gobernian txartzerakun bimilan, txetxeniar gerla iamandian maneak jenteen hunetxia ekarri dio. Hoitazteko, Txetxeniako kapitala den Grozni herria bombardatu zian, atentatu zumait estakulu hartzez, eta hamar milaka zibil ehoik izan zien hortan. Herria gandik dian huniritzi hortaz baliatuko da neuri ekonomikoen hartzeko. Fiskalitatea kamiatuko du, partikularentako ehuneko hamahiukua eta entrepresen etekinetan ehuneko hogeiekua. Lanko digoa ahintuko du, langiler dre eta gutiago emanen dina eta estatu aski sozial bat etaik izigarri liberal bat eta bilakaziko du, horrek nazioarteko inbertsioak jinaziko dutu, Horrez gain dutien hidrokarburuak geoguta haboi jabilten dutie eta petrolioa presioen goititziak hanitz laguntu du. Pentsa guano egunko egunin petrolioa du esportatzen dian ekoizpen nausiena. Ekonomikoki bene horiak herrialdia laguntu du, nahiz eta ditu sumaitek diote sobea petroloa dependente den, herrialdia altsatzia berriz zeltu da. Biztanleka den PIB edo barne produktu gordina delakua doblatzen da sortzi urtez, sort publikua bitan zatitzen du bi urtez, kanpoko inbertsuak askartzen dia. Porotila juiten marimazen estatia, helmugaz kambiatzia heltu da. Hale, erran behar da horren egiteko estatiaen hainbat entrepresa eta zerbitzu saldu dutila eta estatian den korruptione handiak jarraikitzen du. Bihar, jamandian hiugaren txedia adugu aipatuko komunikabideen kontrola. Asteoz, alde baten ezagutza. gazteoz herri baten ezagutza. Leheneko egunetan ikusi dugu Putin nula errepreso azkarra egiten ahaltzian eta nula ekonomikoki altsatu dian beherria. Egun kuan behiugaren txede handia ipatuko dugu komunikabidetan jamandina. Putinek ez du hain beste maite adierazpen askatarzuna, boteria destabilizatzen ahal aurten Frantzia hartzen bani badugu adibidegi ja fion afera ikusten ahal dugu, eta hoi ez du bate maite. Estatiak ordin josiko dutu komunikabideen jabe dien talde gusiak monopolo bat sortzeko gizan, hainbat webgune zerrazten dutu eta presioniak egiten dutu beste iritziko kasetalaier. hier. Nahiz eta Europa aldetik hanitz kritikatuk izan den, Errusian egonkortasun bat berrize ekarri du, eta erran behar da eprentsa askatarsunai ez dia Europan bezain lotuk, ez ahatz lehen sobitar bat arsunin biziziela. 2006an eskibiden militante eta kasetalai zen Ana Politovskaya, ehoik atzamanik delaik be apartamentian errusiarei ez du nigar hanitz Balimba pentsatzez, jeltzinen garaian ez zela hobe. Eta puntin, lehenko espio bat izanki badaki ze garantzidian informazioak. Eta hunen kontrolatziak herrien kontrolatzia bermatzen du. Putin boterean izan denetik laugarren lan bat jamandu, du, oligarkiaen kontrakua, jeltzinen garaien boteretik hurian bazien hainbat jente izigarria behatz, eragin zuzenaziena goberniaen jabakietan abantailtzu maiten ukeiteko, boteretik kanpoatzen dutu oligarkak eta nahi estienak kondenatzen dutu prejuntegila ihes fiskalaz akuzatuk, adibide gija Mikael Kodorkovsk, erruxako abeatzena zen eta kartzelan ezarik izan da 2000 Gizala Putinek errandila, politikaz ez bazide arduratzen eta zergak pagatzen balin badututzie, nahi dututzien afeak usten zutiegu egiten. Mesia iganik, Putinek gehuguta habo botere biltzen du, konkurentzia tipitzen, eta gehuguta jente gutiagoa uzartzen da bekuntrako gaizen erraiten. Bihar txetxenian egindian eskusartze militarra ipatuko dugu. Asteoz herri baten ezagutza. Asteoz herri baten ezagutza. Atzo ikusi badugu Putinen politikan hatxarria eginkoan adibide bat barnatuko dugu. 2008an Txetxeniar komando batek eskola bat bahitzen du bez lan herrian eh, eta hiu egunez hor egonen. Hiugaren egunin jatorri segurik estian lehergailu bat lehertzen da, Hegatza jorazten dina, eta erusiar indar espezialak sartzen dira eskolala, da alde guzietaik, bilan ofiziala enabea, hiu ehuntahoita hamala usibil ehoik dia, kajik berrehun haurak zielaik. Hortenko apilan, Europako giza eskubideen korteak kondenatu du Erusia ez behitzutin egin ahalak egin masakre hunen baztertzeko eta epaiaen ABA Erusiaen eskusartziak laguntu du biktimazionien goatzen. Dena den, hortaz baliatzen da Putin behindaren azkartzeko, oai arte eskualde autonomoen buiak biztanlek boskatzen balin bazutien, urte hartai goiti Putinek dutu izendatuko. Hoi egitez, konkurentzia politiko desberdin baten sortzia baztertzen du. Horrez gain duman, edo Asamblada Nazionalin lekiaen ukeiteko legia kambiatzen du, bosken euneko bosta uken behar diegutienik jarleku baten ukeiteko alderdiek, hola oposizikuak heltzen da baztertzia. 2008an adibidez, hamek alderdi aurkeztu badia hauteskundetan, lauek baizik ez dutie jarlekiak Uken. Gehiengo absolutua eukenik Erusia lege habosiena boskatzen dian herri aldetaik bat da. Komparatzeko Inglaterran hamar aldiz lege gutiago igaiten dian. Parantesia Gisa gehiengoa, geoguta tipiagoa edo koalizioa, geoguta zabalagoa izan, geoguta gogoragoa da legen bozkatzeko. Adibidez, Frantziako parlamentia hartzen badugu egun gehiengo absolutua en marx alderdikoa izan ki legen iganaztia aijada, Akuntrai, Belgikan gehiengo argik ezpeitzen bi urtez 2008 eta 2008-ka artian gobernik ez tie uken eta legeik ez da boskatu. Errusiala rajun gitien ordin, eta Putin begeiengoei esker nahi dina egiten ahaldu. Eta inkesten abea Errusiar guti politikaz interesatuk dia, bena eskentzen dian egonkortasunai aldiz atxikik. Bimina sortzian eta presidengoako hiugarren hauteskundiak horadia eta konstituzioa ez kambiatzeko ez da orgestuko bena behunianeko bat ezariko medvedef. Prefosta gobernu bugija Putin izendatuko du la urtez, berize presidengoa hartu gabe hunek ko hauteskundei esker. Ondoko egunetan jarrikiko badugu nazioarteko eszenan ukendian ungoa da aipatzen, biharretetzi Txetxenia eta Siriako krisiak dutugu aipatuko. Asteoz, herri baten ezagutza. Asteoz, herri baten ezagutza. egunkoan Txetxinako krisian ula bastertu dian Putinek aipatuko dugu. Nahiz eta militar jabazi dian bibina zazpian, badaki gehiengo musulmana den ere muha wano errebeldatzen aldela bekuntre, independentzia nahian. Horentako izenatuko du eskualde hunen buru Ramzam Kadirov, helbu bakar batekin, eskualdean egon kortasunaen bermatzia. Eta horta heltzeko maneak hoi ebilteko baimena emaiten ebilteko baimena emaiten dio. Egunko egunin hainbat dokumental bat diakadirofunen gainean nizigarri bortitza delaen fama baitu. Musulman fundamentalista bat da, bena e, erusiar nationalista. 2040ko elkarrizketa batetan adibidez dio, emaztia ondasun bat izan behar dela eta gizona hunen jabi. 2018an e, Charlie enkuntrako manifestaldi bat antolatu ziren frantziako atentatien ondotik, horrek hau dela ehun milaka jente bildu zutian, eta azkenik entzun dugu eskolde hau ipatzen homoseksualak persekutatzen behitzutien. Eran behar da bos mila pertsonako miliza bat sortu dira boterean denetik, justiziaz arduratzeko, Han egindako dokumental batetan adibidez, komisaldegiak bisitatzekunt zellak ohutsik dia. Hau da, justiziak harrikan egiten dela entxein Hainbat tortura eta bahiketa leporatuk zaio, bai eta hunen beste eraiketa kadirofi. Hale populazionien parte handi baten sustengia badu, dutian balore zumbait partekatzen behitutie, bena sustut egon kortarzuna berize ekarri behitu txetxenian. Prefosta, egon kortarzuna enekarteko eskualde horta, ezen manea bakarra, bena badakizie. Espainiarentako Kataluniaen behesketa ez posible posibli bezala ikusten, azken urtetan ikusten dugun bezala, Erusian den nazionalismoek gatik txetxeniar independentzia esen pentsatzekoa e. Hibertzeko txetxeniar arazua bortizki zapaltu du eta errepresioen bidez baztertu du edo konpontu du. Kadirov burterean ezaidu, hundek islam erdizioa erradikalizatzen du eskualdian, bortzazten du emazter hoi jalaen ezartzia eta homoseksualak atxilotzen dutu. Menai gongo rtarsune a kartzambe dieu et portanta cherre pragmatisme et cigar i portant ta isanki begihune se kustandje putine Bi archidiaco gerlaikin jerei kiko de gue Astéos errialde baten ezagutza Astéos errialde baten ezagutza Erusiaen hobeki konprintzeko nahiaekin, aldihuntan Siriako krisia dugu aipatuko. Komunikabideen ikuspuntutik, Putin da basar alazat sustengatzen dina. Diktatore hau damaseko akina izengoiti bezala badu, tortura gerak behitutu, herrien gainen tiukatu behitu, arabiar bedatxian eta arma kimikoak iabilit behitutu, ebai zibil zumait ehaitez nazioarteko hitzarmen guziak bortxatzez. Zentako Putinek sustengatzen du hau, beti pragmatismoai utziko diogio gena. Azad jortzen bada ez da nioe bat arzuna sortzen dianik. Front islamiara bada halde batetaik. Anai musulmanak batia ebai, armada sidiar libriai afiliatuik dienak ebai eta laugaren talde gizab, kurduak eaipatzen haldutugu. Zentako Errebeldeak ez dia berrak ikusmuntian atletik eta irusiaren tako bombardatzen dutin errebeldeak terrorista bezala hartzen dutu. Oksidentalen tako hanagitzen dena askatarzuna entako gerla bat bezala orkestuik balin bada, irusiaren tako aliatu bat galtzi ez gain txortuko dian ez egon gortarzunaz lotxadia. Hunek estatu islamiara askartzen ahal behiluke, Berize erruxer pragmatismoagatik nahiago diei diktadore bat akuiatu ez izeta ez egon kortasun egoera bat sortu. Siria ez ledin Irak bezala bilakatu. Oitazteko Irak izigari egonkorra zen estatu bat zen, izigari garatuik hau dela, bena gehostik, estatu bat jarrak egin dienetik, oa idila kajik hamabost urte ez egon osua badahan. Ordin Putin zer da, ez da sui eta ez da abeltz, baina pragmatismo askar bat badu. Eta beti bezala ez da gaiztu eta arteko istoia bat, mena habo ikuspuntu istoia bat. Dagun astinei dugu dugun erusia berrize, baina nasioarteko geopolitika bat egin ikuspuntutik. Krime, rotan, euragia proiektia edo zuen estatuko hautes kondetan nola eragin uken nahi din, hoio dagun Asteoz, herrialde baten ezagutza.